Kirolez e, Blai saioko azkeneko astalena, Jose Miguel López Eguardion. Eguardion, urtsi. Azkeneko astalena. Bai, bai, bai, bueno, azkeneko, denbora aldionetako azkeneko astalena, bejauna jauna, bai ja, eskuzen, da gaina emaitza ja gutxi jo. Bai, bai, gaur, gaur motza ingoie je, ez? Eh, karo, bueno, motza, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, hor hor Peta pelota, futbola, taula, ja, idia gutxi xeam, jo badia, eh, badia, eh, eh? Bueno, eta esan behar dugu, garaipena lortu zutela, oihartzungo orezko erregionalekoak, eta azkenian, irugarren postua ez zinezkoa playoffetaran eh, jokatzea, jokatzia, Jose Miguel? Eh, bai, bai, ala gertatu zen, egia zen ala de, e, eh, partido oso txukuna, lideren aurka, nahitasuna, beha, igoda da, irugarren maila, ahi da bat zuten, eta hemen egin galtzen hazi, 0 eta bat, e, gero ja du egin zuten eta azken minututan eta jokalari bakutsi jokin oiartzu harrak, irabazi, eh? E, bi eta bat, ez, e, zan do, zaten duguna beti, ez, eh, kiston aldi, indutela, gari argoten mutilak, eta nola den gauza, ez, azkenean bigarren posturako hiru talde berri duta bukatu dute, pasaia oiartzure da tolosa, eta gora beragia obio dezalkan oiartzure tolosakin, baina pasaiak, pasaiakin ez, eh? Aha. Orduan, jokatuko du playoffak, ez du ezan nahi joko, joko denik airugarra maila, zertik anor zuzut borrotxak diela e, e, horrezko regionalea, e, ez du gaztu behar Zernani, eta hor duneztek igotzeko okera izango duten, baina, bueno, politia gozen hor jokatzea bizkaitaran aurka, eh, hor e, playoffa igoerako, baina, bueno, e, esan bezala, bikaila indu duten boraldia, ez izan dute igo, baina e, gora beratxean gatik azkerian, Eh? Mm -hmm. Eta, bueno, amikakoa, e, ez ezin bezala jo nola zireki, gero Josu Txabarri, Jon Martín, Iñolo Perena, Beñata Polaza, Iban Pikabe, Añau Fernández, Pablo Gaztelu Mendi, Xabiela Pasaran, Ariz Berezi Artue eta Giorita Espiroz, aldaketak Jon Garbendia, Unai Arbelaitz, Ariz Oiarbide eta Beñat Esponda, Kolak, Giorita Espiroz eta Ariz e, eh, Oiarbidekin. Zakapen ezan bezala, anaitasuna lider, igodena e, eh, irugarren maila, irugita sortzi punturekin, berriduta pasaio jartzen edo tolosa, e, hirugarren irugarren elitxu dira, e, eh, bigarren, bigarren zamezela pasaia, eta jetxi bienak e, beste, beste maila, Erroteta, azken hogeita bat punturekin, bio bi hogeita sortzi punturekin, eta elgoi bar hogeita mar, eta zorionak eh, eman, eh, taldeari, eta, bueno, azken fina orokorrian talde guztiei, eh? Oiatzuko kirolekarteko talde guztiei, eh? Mhm. Hori da. Bueno, eh, nesken futbola badugu, eh, bukatu da, eta gueneko emakumezkoen lehen, eh, lehen mailako eh, liga, esan behar dugu, Jose Manuel Etxabek ez duela jarraituko realean.

Egan, bai, beak irabazi egin bertzun, eta ralak irabazi bertzun, ez eh, zartinen aurka. Ralak irabazi egin zuen, beak ere bai, eta azkenian, e, datorren urtean ere lehengo mailan e, eh, iru euskal talde izango ditugu, mm -hmm. zorion zekua dela, ez? Bueno, e, eh, bai, ez, oida, eta, bai, ez, esan, Mikel, Irigo jenei, jake Mikel Salegik ez du laseiten, ba, etxabe zehatzeko ez, fitxatzeko berriz? Ba, ez tekit, zehatzu izango dituzten edo, bueno, ez tekit, ez tekit, ez tekit, ez e, beno duzenian ere lan txukune intzune, mik e, zerak ez, txabek ere, eta ez egiz salmo izango txuten, eta zantzu bezala urti, bai, gainea zuzenean ezan egin elkarrezketan, e, etzula, etzula jarraitzuko neskak entrenatzen, e, mik ez zalegik, eta ja, eta hoik ere gila zen, e, txukune indute, e, playoffa jokatu zituzten, eta ez du gaztu berre, Sevillen aurkera duzutela etxian, 0 eta bi, eta ez dula, ez dutela egiko, ez dira lehenengo maila, baina horiek ere, gilazuan lan eta oi hartzulek bukatzeko, lehen regionalako igoera fasean, e, denboraldia betxi garen bukatu dutela, horrezko, horrezko juvenilak, azken partidu oi hartzulek zazpi, marinio glau, e, eh, lit bukatu dut eta gero, aipatzeko ere, erento futbolan, eh, oi hartzulek finala jokatu duzutela, galtzara bordan, lengo, lengo larun batean. E, eh, Zergantzorok jirrodegian, oi hartzunez bi polberk taberna giru, eta pena bat, eh? e, irabazten azizian, bat eta huts, baina gero buelta bantzion partidak, e, eh? zero eta bazan bezala, e, ez dara ez borka txe barriak bana, geho bigarren zatikian, bi minutu, e, faltazira zazpil minutuan, e, bi eta bat, jarri zian, oiartuarrak irabazen, e, urei ez golan, eta, bueno, gero ja bina eta partidu bukaran ja bi eta iru. Eta, mm -hmm. esan digute, bueno, ezkarrak emateko zale guztiai, e, eh, e, e, kristo giro zela horre galtzara bordako eta nahizta final garaipena lortu ez, pues bueno, gutxinez, e, zehatu ziela eta bigarren dutela, Eta, da gutxi. Hori da, eta, bueno, bigarren e, B maila hartuko dugu izpide, playoffak jokatu dira, Eibar e, hortxe gehatu da, eh? Atian. Bai. Ezin izan du egia zan, eh? Pena bat, pena bat, zetikan... Ah, bat eta gutz galdu zuten, lehenko eta bat eta gutz emaitza oso txarra da, eh? Oso txarra da, bat eta gutz galtzea, gol tonto batean, eta zaiatu zian, baina ez, zin izan zuten, Azkenean gut eta gutz, e, eh, gehatu zian, eta lugo, e, joan da horrela, eta gero ben bigarren be mailan izan dute playoffak, mm -hmm. e, iru, iru ja, egin aurreko partidan, eh, eta galdu egin zuen, eh, kanpoan, levanten, eh, eta bat, orduan hauek ere, kaleratua. Eta gero, amore bi ere, horiek eskabea, e, eh, eh, egin zuten, bana egin zuen, egia zan, aurreko partidan, baina, galdu egin zuen, gero, lehenzek bi, amore bi bat, eta e, kaleratu ere amore bita. Bueno, eta bigarren mailako bi talde ditugu Mirandez handia eta Real Madrid Castilla urrengo urtean, bai, Barça bai. Real Madrid bai lehen eta bigarren maila, Jose Miguel. Bai, bai, bai, bai. Bueno, eh, Mirandez ek ja lan chukura indo eta merezimento osos eta bueno, eh kusiko da, beste taldeak hor lai estu izango da eta ia zein igotzen dian eh bigarren maila, izate badu bigarren maila gorra dela, zer esanik ez? Bigarren B mailan, buruz, eh, oso gorra ere, eh. Bueno, eta bigarren mailan, oraindik jardunaldi bat jokatzeke, Deportibo lehen mailako taldea, zeltak puntu bat behar du lehenengo mailako talde izateko eta play-offak jokatuko dira bai, hori da, deportibo igointa ja, lehen maia, izan post, post, postekoa, iaz gizen, eta lehen doiro zuzentzen duen taldea, bueno, e, jo, baina azkenia lortu du, zeltak, e, bueno, e, punto bakarra falta zailo, eh? Ordu, bueno, galeguaz, nik zuten ja, deportibo eta zeltak, bueno, ez, ez, relantzako ez dia kanpo, nek, bueno, ne, ondo, eh? Gal, galizialdean, horko eh, e, zalea egiza arrera hona egin zinote, ez? Ez du gaztu behar, gainea, bigon izan du binala, ez? Jali bila zen, eta ze arrera hona egin ziguteran jeltakoak, ez? Hor, na, ba, kampo politia dia bilek, ez? Gero, okay. Bai. play-offak ere, baina hori izan bat eh, aukera iotzeko, mm -hmm. bat, bi puntua dago, gero alkorkon, okatuko du play-offak, Gordo eta Herkulezek iru eta behatzi bat eta galtzi urzatik Almeria daka horre eh, bi puntua. Horren, ikusi berda ber, da Almeria Mhm. zarkatuko dian e, playoffa jokatzeko, eta jetxi diena ja eh, ziur alko jano, kartagena eta eta gero pilarra alde, zaten dugun bezala, gure lotina jaunak, e, eh, hauzten <laughs> kriso rekorre eta pizalde jetxi intzulako batean, ez? Bueno, Porto, nik, hau, ez, bai. kanpoa. nik nahi dut, eh, iotzia alkorkon. Lehenengo. Bueno, nahi berrin zait. Ez, nik, nik bai, nik, horta bos birai jogu, Madrila jego. ah, bueno, ire horke hoi, kero ire ze horrek, <laughs> claro. feta, feta txorugo jek egiteko Madrilen, zain dut? Karo, vale, bost vale, talde ez? <laughs> Vale. vale, vale, berri zaitak, egia jazan, euskal taldik ez dago, eh, zoritzarre, eta ordu, bueno, olo, alkorko balde malda, pues bueno, vale, vale, ba, urti alkorko, ordu, <laughs> alkorko, ordu. Eh? Bueno, pilota, hartuko dugu. Bai, bueno, ordu, ezan bezkio beste bat, eh, bueno, juvenila kopa, jokatzen, jokatu zutela ere, eh, zubietan, eta reala galdu dintzula Barcelona aurka, 0 eta bi, eta oso zaila daukala ez, urrengo, urrengo fasea, fasea joateko, eh? hori da. Bueno, ba, Jose Miguel, orduan pelota kontukartuko jo guain. Bai, bai, bai, pelota kontukartuko, nik kopa, zarein, un bat ekopa eh, buruz. Eh, ah, no, ah, ah, bueno, ah, bueno. Noski, bai, eh, bai, izan ah, dugu, ez da, minio. Moztu egin du eta nik aztegit. Ez, ez, kopa ninguruan, ostiralin izan zelako, bai. Atletik ekutx, Barcelona, kiru? Bai, eta bai, baino, baino, baino, baino, zertikek, e, eh, baztiko berri nauka bezala, azizien oso gurturi, eta ez eitarritzen, eh, idute, kizto prezibio zakateken, eh, nik ez eite eh, zuek zekusen zuten, minio, no ikusten zuten, minio, pixka lotxar izan dudek, eh, telebiztan, eh, tirrati, edan, bat ez eit telebiztan, euskal telebiztan, denan telebiztan, eunero, eur, eur, osoa, bi eun oiru lehen oztikan, ETV bat, ETV zat, et, orduan, or, kizto prezibio, ha, eh, eh demu guztian gabarra, ez tekitzer, emaitzak, orduan, Jokalari gaztea diaganea, Eta, bueno, ga parte, garo, zazen dut ere, lagunak eta familiarrak eta kristo presi gindu, eta azkai atezielak furur zela ira, kikiluta. Mhm. Eta bat, nekusita, ze Barcelona talde handia den, bai. eh, bueno, eta seigarren... Bai, seigarren... Eta seigarren... Eta seigarren... Eta seigarren... Eta seigarren... Eta seigarren... Eta, bueno, seigarren minutuan gola sartuta, e, buelta emateko gaitasun iretzen, ez duten izan, presi horrekin eh. ez, igual, eh. ondorioz... Bai. Bueno. Nik uste zuzantzula, mire nintza presilua, ez? Bai. Eta bai, atletiko Madrien aurka, nik uste, oi ja pixka, uste zutela, seguru txugu bezala, eta Barcelona kontra, bueno, jakin jazto oso zaila zakatela, ez? Eta bi part, bi finaletan, e, eh, ziego aurka eta aleikan ez alde, ez? Horrik da, nola, nola tezia, ere, bueno, zorion txeko moko da inuzten debor aldia, eh? bi finalet eritxidia, bai. ezin izan dut dute, baina, bueno, galba ez du bestik ikusten, eh? Zerbor eh? aldi baina, Finalak... Eh, Ida bazteko Jokatzeko, jokatzeko, jokatzeko, inoiz jokatzeko, jokatzeko, eh, jokatzeko, eh? Oida, bigarren zein gehatu den, inoiz, eh, ez da goatzen inor edo gutxita meintzat. Hori da, hori da. Eta, bueno, ba. atletikeko jokalariak, jokalariak ez zaliak esan gute, bai, iritsi ginen, ja, baina, bueno. Bai, bai, ba, ba, historiako betzat, bai. bigarren bezala. <laughs> Hori da. Bueno, ba. Eh, pelota guain. Bai, no bai. pelota pizkata bertzea, bueno, eh, aste buruan eh, bi partida zian jokatzekoak eta bakarra jokatu da. Uh eh, -huh. e, xalak irujon kontra jokatu bertzun Bilbon larun batean, baina bueno, lekuindarrak ba, lumbalgia arazuak tarteko ba, bertan bera utzizun uh eh, -huh. partida, beraz, irujo zuzenian e, eh, pasako bai. da final eta idoaten aurka. Idoaten aurka, ez? Bai, oida. Favorito bezala treako da irujo, baina kontuz idoatekin, eh? Bai, eta kontuan hartuta, ba, iru jokoan arte barrio lan kontra bakarri jokatu dula, atzerapena bai. tartian egon dudela, eta uh mhm. -huh. nahiz bikoteka jokatu, ba, buruz jokoa desberdina da, eta bueno, oi, iru bai. jok behar ere ongi daki ez. Bai, eta, bai. bueno, bere autua kasu hauetan izaten da, jokatzia, bikoteka, ba, bai. e, edo fizikoki behintzat mantentzeko. Eta, bueno, ba, pena xalana. Et, bai, ze, bueno, pelota aukeraketan eta etzun arazoikan eta erakutsi, mm. ostira sumatu omentzun mina edo, bueno, etzeola oso ondo, eta, bueno, larun batian ja ikusi zula, ezin gozula jokatu. Mm opena Gio, pena baita ere, zaldi ze, ja, sarrera claro. guztiak erosita, erosita e, partida hundio ikusteko goguakin, Eta junta xala ez da hola, ba... Bueno, nio kirola barba zartzen da ere ez, bai. elegioak eta... Bai, bai. baina... bai, bai, horrela Eta, bueno, ba, bestetikan, Aymar Olaizolak hogeita bi, eta Julen Reteik ama bost. E, eh, Olaizolak partida e, eh, buelta eman zion ikus, modu ikusgarri batian. Bai, gaina, e, bueno. mire, Reteik dozek e, irazten, irazten afizen, eh? Bai, bai, bai, eta Julen Reteik amalau, amalau E, lau edo amala zazpido e, irabazten zijoan eta buelte eman zion aimarrek Eta bueno, ba, oinatzen goitzean kontra jokatuko du. Bai, bai. Eh, besua justu antxea omen daka, ordun atzerapena eskatuko omen luke. Eta ordun, ba, jokatuko litzake eh 10 ez 16 17 Mhm. Baina, bueno, horrek ekarriko du, afinal ba, atzeratzia eta betikua. Bueno, betikua, ez? Eh? Bai. Atzeratzia eta zeitzia, baina, bueno, onduz palemaka, ez? Eh? Bai, pues, bai, bai, oi... Reglamentua neongo da ere, oi... ez, eh, adara guan. Oi da, oi lehenengo, zea, da, azke, ba, lehenengo baldintza da, joku eh, fisikoki ondo eotia, eh, txapelketa batian balimaz zaude, eta bai, bai. bai zure buruakiko dakazune errespetuan, eta baita e, ikuslia eta zaletua. Kontuan hartu da hori da, gainean, bueno, dia zen ikustu nintzen, eh, nago lehizu lagira, zebak izu nik, mhm. eh, errotek idoz eh, <laughs> eh pixka da, bai. <clears throat> eh, alako zada jozela, mhm. eta bai, bai, nik uste dut eneizta bukatu ondo itzula imarrek, eta, bueno, eh, azkenian betiko izango dira zurazki horrez, finalean. Bai, bai, eh. betiko zeak, bai. bueno, ikusiko dugu, oire jokatu inberri zaten Jokatu inberda, eh, oira. oida, oida, oida. oida. Erremontean, bai, bueno, uter gata jonek irabazute Uda berriko erremonte txapelketa Frontoi Luzian, galarretan jokatu zen hogeita emeretzi eta berro gehi e, ere, bai, Bai, esan beharra da hogeita bat eta zazpi galtzen Ondo oh. zela uter Eta, bueno, ba, horrei buelta ematia ez Dela errexe izaten Eta, bueno, ba, izugarrizko e, partida izan duzela, gaina iaia berdinketa horrekin ez. Hortaz gain esan, bueno, azpeitiko torneo zela ostiralian, eta matxin irugarrena labakako geita mazazpi, etxabi bigarrenak zubizarretak berrogei batetikan, eta etxe berria laugarrenak eta izpuruk berrogei, eta zuleika eta urkok hogeita ma bost. Aste izango da azpeitiko torneoa ostiralian. Bai. Eta, bueno, bai, ipatzekoa ostegunean, bueltatu zela bila beteta e, koteto ezkurra, kantzita. Ah, bai, da, bai, bai. Eta, bueno, ni bertan eoteko aukera izan duen ostegunean, eta ah, sekulako maila, eh, koteto, koteto da. Bai, eta, Bai, bai. Eta, bueno, eh, egia esan, erakustaldi poli jaintzun, guain dikan denboa de baka. Eta, zoi bai. indortu nahi, eh, honik gara. Eta, bueno, guain, udaberriko torneo hau jokatuta, baina udara ibeira, eta, bueno, ba, buruz buruko prebia jokatzen hasiko dia gaztienak edo, eta, bueno, uh mhm. geho ja, ba, betera noguak edo abuztuan hasiko dia. Oh, zondo. Ba, bueno, txindula ditzara joko, bai. Eh, batzuk etxo, o txindula ditzara joko, Ez, pelotakin, oixe, txerrendularitzen, jiruan irabazia badugula oso ona, oso ondo agunda diru, eh? oso proiektu mhm. asko jarraitu dezatik zetik ah, da, orko eta pena izan dut, eh, egun e, batzutan rindula, eta ez dela ikusi hor hor alpetako eta eh, mhm. zeak ez, parajeak ez, baina nikus eh, eh, hor eh? e, azkeneko mortirolo eta estelbio, eta boa, ez, eta lehen izango ditut, izen propio euskal ez, e, ni asko, ez antziko lehu urtian ez, ditko bat ez da etorri zen emikraztarro, eta euskal, e, bueno, jatzu irratira, bai. e, izagirre, ordu nobita bi urte zitzun. Ormaizte tegi gukin, eh? Oso ona, behan ona da gorka, baina hau heldu da oso oso ona. Mm -hmm. Eta, jode, iaza, bai. izan, lehen demiziko jiru izan dudu, eta... Amasei garren eta paira bazizun. Bai, eh? Maia, ikarra, mandu mutu jonek, eh? Ba, bai, eh, hor, e, bueno, usabiagak esango duluken bezala, ormaiz tegi jodio, <laughs> ingo zion <laughs> baten batei. bai, bai, gaina esan barago, familia eh? atxar, behatxar ziklokoza ikintzun ere behar mm -hmm eta txirindularitzakin oso lotu da, ez? Eta anaia ja zartxi da, ere, ona da, baina hau honek horrela jarraitzek da, zan zuabeak, ere, e, eh? eh, daki jen egoten e, eh, pelotu jen. Mhm. Batzu badi azkarrak berez, nu neun berute kokatu, kokapena, ez? Bai. Eta horrek, hone baduka. Eta gobezia, neiz joitza ba, ez? Mikel Nieve, eh? Bai. Maia oso hona eh? Bai, eh, igual, lehen urtetik anta espero zen etapa eh, bat irabaztia, baina bueno, beti ezin da, baina amargarren bukatu du, sailkapen agusian, ez da gutxi. Oso ondo, lehen eskaldura oso oso ondo. Eta bueno, irabaztia, lehen da biziko historian, kanadigar batekin, kanadigar batekin, kanadigar batekin, kanadigar batekin, kanadigar batekin, kanadigar batekin, e, gehiago zen, gila zen pulito ikusten purito, baina gehiago zela, eh, mm purito bat zituen aukerak, baina, karo, purito zehatu zen, eh, mendiko eta azkeneko eta batiz ere hor mortiru lont estelbian, eta zer baina, karo, kilometro asko, gogorra, bai. eta bazak hien berez, e, normalia errojupekoan, kezketak gehiago izango zela, ez, orduan, bigarren purito, e, amazei segundora, katalana, mhm. eta irugarrena top gen, ez, Belgiara, aurre sorpresa izan du da, minutu bat hori eta berezi segundo, bere zer hori, hori lehenengo eta horren ondo okitzu zen eh, azkeneko estel bueno, eta atzo bat ez kriston errojo eta oso ondo, eta gero bendiko zekapenean eh, Mateo Rabotoni, eh, italiarra, bakarra zetikan podi joan ustuz, laroi eta babos garrenetikan ez zela italiarrikan podi joa egoten zerikan mm. Toni Rominger eh, kiraz izun dut hartan, azkenekua ez da duzen po, zein podi baina horrezko zekan eh, horren italiarren zekore bueno. zipo bat, eh? Bai. <laughs> bueno, babierako turrare jokatu da, Roger, sekira bai. bazidu. Hori da, hori da, bai, bai. Eta bendik aurra ziko dea, dofine libere, da, zorren azte bukera dela, mm -hmm. eta eta gero dena ja turrean. Turrea beira. Hori da, hori da. E, bueno, formula bat, aipatu bai. berko dugu, pixkat, Weberrek. Monagako zaria, eh? Bar Weber, el de ziko pikaren Nico mm -hmm. Rosberg, eta irugarra Fernando Alonso, zekapena, Fernando Alonso, Alonso Ferrarikoa iruita mazi puntu, bigarrena Sebastian Vettel rendulekoa Bullekoa -hmm. iruita mairu puntu, irugarrena Mark Weber eh, rendulekoa iruita amairu puntu. Orduan, lider jarri da Fernando Alonso, eh? Asturiarra. Bai, eta rallietan, e, eh, bai. Akropoliseko rallia, Greziako zaria, hemen betiko egirazten du. Hau makina bada. Zebazki aloer. la, irugarren aldiz iraziduna, uh mhm. -huh. bigarrena Miko Girbonen, eta irugarrena e, eh, Janmari Labala. E, eh, zakapena, Sebastian Loez, e, egun du berezi puntu, bigarrena Miko Girbonen, laro puntu, eta irugarrena Maz Osberg, e, puntura, eta zeskibalo ja, ipatuko dugu bat. Bai, eh? eh? playoffak jokatzen nahi Bai, eh, finalerdiak eta, bueno, berdink eta pitan, eh? Baskonia kasala Baskonia eh, garaipen bat, eta Real Madridak beste bat. Eta beste partidan, eh, Barcelonak garaipen bat, Valentzia bat, eta esan baratak eh, beste bi irabazi berrutera, eh, zelkatzeko. Eta gazte izan izango da azte eta ostegunan, mm -hmm. bilek irabazi izkeo, zelkantzuko ja, finalea, eta bestela, beste bajokatu beko duteke Madriden. Berdin, Barcelona eta Balentzian, Balentzia errakatea zezkena eta ozialean, irabaziezko bilek Balentzia aurrea, eta beste, bat irabaziezko Barcelonak, e, ja erabaki garriera, e, Barcelona, eh? Mm -hmm. Oida, eta gero NBA ere, fina derri da jokatzen egia, benbak izuten horretien dene eki aldekoak eta mendeba aldekoak, eta eki aldekoak ja partida ja fikatu da dira, ja Miami Heat eta Celtic Boston, eta mende baldekoa berriz, Spurs o Oklahoma, eh? hemen ere ja, ja, ja ere finala jokatzeko moduan. Eh? Bueno, ez dakit tenisian badugun zerbait bai. Eh, aipatzeko. Roland Garros, hasi dela, uh -huh. eta bueno, favorito izango dira, betikoa, egez, Nova Djokovic, Rafa Nadal, hau favorito nagusia, zetik an, eh, e, lurra, lurrean de, zierra bat idan beha daun nomari honena, eta Feder, horre or, okodare, egez. Eh? Eta gero emakumeetan esan, e, bueno, kaleratu izan du alara robarrena, baina, bai, zolo zarra, e, kreatu izan du da e, bigarren roz, eta gainea e, tolosalak irazizu, beste euskaldero matei, garbile muguru zari mhm. irazizik ere, eh? Ordu, bueno, e, etorkizuna badago, bai larakin eta bai garbilekin, aurre begira, nik usut nezketan tenizian ere, etorkizuna hona daukagula. eh? Bueno, arraunian eh, laizter denboraldeia hasiko da bete-betean, baina, bueno, asteburuan zarautzen, traineri txapelketa jokatu da, bai, oida, eta eh? kaikuk irabazi du kaikuk, e, eh, bigarre urtari behai, mm -hmm. eta ondarri bia. E, eh, lehi ez du, ondarri bia zondo zizten, azkenian pixka bat e, atzea egintzun Eta lehi ez da, eh? bizkitarrak aurre izan du dira, baina kaiku Dabai, bai, San Juan, ondarri bi, ah, politxango da urtengo zeneru e, arraun demoraldia, Eh? Vale, ba, ez da, beste zerbait eba zuen, Jose E, eh, aipatu, ara, ara, ze, ara, mendi, mendi bai. zera indutena, ego eh, zogorra, ega, eh, ega, bi mila mendi zabe. lauta, no, ze dira? Bai, uste goizeko labako bostak eta bukatu, gabeko amarreta. Bai, Lehenengo bak amalau bat ordu, baina azkenekoa, uste dut, amazazpi bat ordu, <laughs> amaz, jo, mm -hmm. ikara garritzea. Bueno, baina, gutxinez, mirai, egur aldeona. Bai, egur aldeona, bai, eta e, nik gaur artenekien, lau urtetik behin itentzela, bai, e, olimpiada bai. bezala, hori da, olimpiada urtetan kointzitzen dula hori da, mendika urte izango dira, eta bi mila e, ondo da, eh? Horri bai, bai. horri biltzeko, eta zan dugun egura dioa tokatu jote, baina izango di urti azurazki hor egura bitxarrak ja. izte bikidinak, eh? Egeo, bai. atzo entzuten un, e, bueno, gehien bat atzo, bale, siluak eta hola etziela, baina e, botetan eta babak eta hanketan bueno. azaldu zila beruan gatikan, eta... <laughs> Ez da horitzeko da. E, normala baitare. Normala, normala, bai, bai, bai. bai. Bueno, ah. ba... Aztazkeniko Hasta azkeniko eh, gomidatua, Jose Miguel? Bai, ja, oi bai oan azkeneko, eh? Demora aldi horretako, zera, ja, urren guen ja, laguaren demora aldi. Zago diagu, eh? Ja, egatzen pixka pixka gure... Bai, eh, bai, eh. bai, bai. <laughs> Eta, bueno, eh, repaso bat, amango du gortxoa izan, eta koa, idia jokatzen, zapaketan desberdinak, eh? Eta, bueno, gurean izango dira, ikerketaria, e, eh, palatxapeketako bilenako antolatzalia, geho, Eusebi Agirre Zabalare bai, hori azteko eskuz eh, pilote txapeketa antolatzen dina, mm ariz berezi hartua, hau aitortxiki fubiro txapeketako antolatzalia, eta Gurean izango da balantze bat egiteko ere, horrezko erregionaleko entrenatzaia, e, eh, kari argote, eh? Habez, mm -hmm. urtean hola joan den, eta eta ber, primizi bat ematen digun, urrugurtia jarretziko duen, edo, eh? edo <laughs> berrikuntzek izango dian, edo, ez, eh? altaketa asko, edo, eh? Hoixe, ederki ba, Jose Miguel, ba... Ba, nik uste dut ja bai. bukatu bai. dugula, ja, neko, bai. eh? Zande lehen gurtzi neko gutxi gime jo, azkenian... Bai, hogeita iru minutu azkenin, bai? Azkenian bateri jelortu dugu, eh? Bai, nola panje, <laughs> bai. Bueno, esan dugu, errepik abena, sortzi tarritan dela. Eta vale, arte, Jose Miguel! Bari, ikote, ondo zegin! Bai,